božanstva sem Allaha tabaraka wa ta'ala i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob, njegov poslanik salavat i salam donosimo na njega na njegovu porodicu, časne ashabe i sve mu'mine do sudnjega dana Allah tabaraka wa ta'ala u suri Al-Baqara kaže I kada je Allah subhanahu wa ta'ala na kušnju Ibrahima stavio sa riječima i oni ih upotpuni pa Allah reče ja ću te učiniti vođom i predvodnikom ljudima kao uvod ovim mislima koji želim da sa vama podijelim, naveo sam ovaj kuranski aj da razmislimo zajedno o njemu. Allah subhanahu wa ta'ala stavlja svoje robove na kušnju. I to je Allahu sunnet, zakon koji je spustio i vlada i vladao je i vlada će do sudnjega dana. Da svaki onaj kome Allah subhanahu wa ta'ala želi hajr, želi mu dobro i želi da mu dadne više od onoga što on posjeduje kod sebe, stavi ga na kuš iskuša ga. Ako ima neko od braće da dobre volje da prošeta tamo do ove skupine, samo neko onaj, ako imaju nekog posla nije nikakav problem, ali ne moraju se onako smijati onaj. ako nemaju posla, nek pristuju drsu. To im je bolje. Allah subhanahu wa ta'ala je stavio na kušnju i one koji su bolji od nas. Na najveće kušnje je stavio Allahove poslanike. Znači najbolje, najodabranije svoje robove stavio je na najveće kušnje. Zato što ih mrzi, zato što želi da oni propadnu, da ne polože taj ispit. Suprotno od toga. Allah subhanahu wa ta'ala je znao svog halila svog prijatelja Ibrahima kako ga je nazvao u Kur'anu. Allah subhanahu wa ta'ala kaže i mi smo dali Ibrahimu zrelost još prije, prije svih ovih iskušenja. Prije iskušenja kada mu je Allah zapovjedio da zakolje svoga sina Ismaila, pa je upotpunio ono što se tražilo od njega, pa mu je Allah to zamijenio sa kurbanom. Allah ga je iskušao sa svojim narodom. Nisu htjeli da prihvate. Babo njegov je bio najveći njegov neprijatelj. Pa je upotpunio ono što je bilo do njega. Zašto Ibrahimu tolika kušnja kada ga je Allah subhanahu wa ta'ala još otprije znao? Znao je njegovo stanje, znao ono što je u našim prsima i ono što na iznosimo da bi odgojio naše duše. Čovjek je po svojoj formi, po svojoj prirodi slab. Kada se rodi stasa, nema iskustva, često i nerijetko ne prihvata savjet starijeg, pogotovo omladina. Pa su tu iskušenja da operu tog insana od svega onoga što je pri njemu loše. Da ga učvrste na putu Islama i da ga pripreme da dođe dan kad će on voditi, kad će on imati riječ, da se u tom, na tom putu ne bi uzoholio, da kad dobije vlast, prevlast, snagu, da je ne bi negativno iskoristio, dolaze iskušenja, da ga okale na tome putu, kako bi pravo sa pravim, znači, manirima i svojstvima ponio ono što se traži od njega, a mi vrlo dobro znamo da se od nas traži i adli fil ard, da uspostavimo pravdu na ovome svijetu. A jedina ispravna pravda jeste Allahova pravda u njegovoj vjeri, kroz njegov šerijat, koliko god ga oni napadali, kao što ćemo vidjeti sada, on nikada ne može izgubiti svoje svjetlo. I kad god se ljudi odalje, Allah će poslati narod koji će se približiti i zavoliti taj šarijat i postupati po njemu. Allah je iskušao, na je stavio. Na je stavio Ibrahima da bi se Ibrahim dokazao i da bi upotpunio ono što se tražilo od njega. Tražile se riječ Kakve riječi? Ulema se razišla. Mufesiri imaju više mišljenja. Najopširnije mišljenje jeste da je Allah subhanahu wa ta'ala riječima kao što je i od nas riječima traži da obavljamo namaz, da postimo, da dajemo zekat, da budemo pravi mu'mini, da budemo pravedni, da budemo e, žestoki prema onima koji se bore protiv Islama, da budemo blagi prema vjernicima, sve to od nas traži riječima. Pa Allah riječima zapovjedio Ibrahimu propise ove vjere, propise vjere Islama, pa je Ibrahim fa'atammahun. Došlo je u Koranu da je upotpunio, nije samo odradio, nije samo obavio namaz, nije samo postio mjesec Ramazan, ne. Na najbolji mogući način, kako je Allah dao mogućnost jednome čovjeku, insanu, sinu i Adamovu, da upotpuni jednu stvar, on je upotpunio. O Ibrahim alladhi wafa, Allah u Kur'anu svjedoči i kaže nam, i Ibrahim, onaj koji je, ono što se tražilo od njega, potpuno, potpuno e, uradio onako kako je Allah zadovoljan. Potpunio svoju, svoju zadaću na ovome svijetu. Od nas se također traži. Nikoga od nas Allah nije stvorio tek tako samo reda radi da bi živio oženio se, imao djecu i umro na kraju i otišao bez, bez spomena. Ne. Svako od nas kada je dobio ime, kada se rodio i odrastao, ima pravo i obavezu da bude musliman Ima pravo jer je Allah subhanahu wa ta'ala ostavio u vjeru. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ I ko želi da vjeruje, neka povjeruje. Islam nije poput pojedini vjera da moraš imati određenu krv, vrstu krvi ili, ili, ili potomstvo, porijeklo da bi taj isti bio sljedbenik te vjere. Ne. Ova vjerna, vjera je otvorena, bilo ko da nam dođe sa svjedočenjem da nema drugog božanstva, sam Allah subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i njegov poslanik, on postaje muslimanom bez ikakvih dodatno novčanih ovosvjetskih predlaganja i da to ide preko nekoga i neke institucije, ne. Najlakše je postati musliman. I nama je ostavljeno da budemo poput Ibrahima a.s. na pravom putu, na tom putu istrajemo i na tom putu da bi doživjeli vrhunac ove vjere da bi Allah subhanahu nas uzdigao nad ostalim umetima mora doći do belaja neminomno je, ne može se to izbjeći ovo što se dešava ovih dana u islamskom svijetu ne može se izbjeći ako želimo da ovaj ummet ponovo stane na noge, a svi smo svjedoci da spava više od 150 godina, da prije još pada hilafeta osmanskog, da je bio veliki zulum i da je ta, ta opcija mora, nije mogla da ustraje. Mogla je da ustraje da je se promijenila. I vidjet ćemo kako je pravda, pravda među ljudima, jedan od ključnih momenata opstanka jedne institucije, jedne skupine, države, umeta, bez pravde ništa. Čitajmo istoriju i vidjet ćemo, knjige su napisane, šta su to uzroci, koji su to uzroci bili, koji su doveli do toga da nestane jednostavno, nestane islamske vladavine, i da muslimani više nisu oni koji predvode ovim, ovim dunjalukom i ummetom i postaje umet jednostavno e, plijen, plijen za ostale kolonije, države da se podijeli, da ustanu jedni protiv drugih, da se ne slažu, da odu razne poroke, da slijede druge ummete u onome što Allah subhanahu wa ta'ala o tome ništa nije objavio kada Allah subhanahu wa ta'ala objavio ovaj kuranski ajet mufesiri ga tumače pa kažu da je Allah subhanahu wa ta'ala u ovom ajetu dao išaret dvijema skupinama i u ovome i leži muadžiza nadnaravnost Kur'ana gdje Allah subhanahu wa ta'ala objavio našem poslaniku ajetu Ibrahimu upozorivši Arape tada koji su mnogobožci bili u Mekki i dajući im do znanja ko je bio Ibrahim za koga su oni direktno vezali smatrajući i govoreći mi smo od loze Ibrahima od Ismaila njegovog sina mi smo ti koji obdržavaju kabu, koji hodočasnike hađije predislamske dočekujemo, hranimo, pojimo pa im je Allah subhanahu ta'ala objavio Ibrahimu da znaju ko je on bio koju je vjeru slijedio, da Ibrahim nije nikoga Allahu ravnim smatrao, a u isto vrijeme je ajet objavljen Benu Israelčanima, židovima, koji su također od, od njegovog porijekla, od Ibrahima i koji se vežu direktno za Ibrahima, ali salatu selam, i njima također poruka da slijede Ibrahimovu vjeru ispravnu, gdje on nije pripisivao nikoga Allahu ravnim i koji je bio na pravom milletu, kao što je Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kao njegov potomak, bio Hatemul Anbiya wal Mursalin, bio pečat svim poslanicima i vjerovjesnicima. Ovaj način Allahove kušnje se ne može izbjeći. Tako da svako ko želi da postigne hajr ovoga i onoga znači, svijeta mora da prođe kroz individualnu kušnju ili osobnu kušnju i kušnju društva ili ummeta. Tako da svako od nas ima kušnju na tome hoće li ustati na sabah namaz, hoće li ispostiti mjesec Ramazana, hoće li izdvojiti imetak, dio svog imetka, Allaha radi, nikoga se na tom putu ne bojeći, samo radi njega da dadne, jer ponekada je lakše i život dati nekome. Ali kad ga upitaš za imetak ili mu napomeneš zekat, ko da mu melek smrti hoće dušu da uzme. Pogotovo, hajde da kažemo da neko ima 5000 maraka ili 10.000 maraka, pa treba da izvoji 2,5% od, od, od novca, to je ništa. Otiđite i porazgovarajte sa milionerima, pa ga napomeni da treba na kraju godine da, da izdvoji zekat, da ga podijeli siromasima ovog ummeta, on kad je zaračuna da je njemu zekat par miliona, njemu se sve okrene oko. On kaže, lakše ću poginuti, ubijem, ali nemoj mi uzeti ovaj milion. Pa Allaho robe, ostaće ti još 200.000 miliona, a ostaćeš i živ. Što govori da te neko ubije. Kaj lakše mi je da ispustim dušu nego da dadnem. Tako da je Islam došao da se pokorimo potpuno svim Allahovim propisima. I jeste ovaj ime kao što Alija Izetbegović, rahmetullah ali, rekao u svojoj knjizi e, Islam između istoka i zapada, kaže ova vjera i mudrost u, u imenu ove vjere nije došla iz ibadeta, nije došla iz možda naj, najjačeg ibadeta u vjeri namaz Da se zove ova vjera sala, namaz. Da se zove zekat, da se zove hađ zato što je naj, najnaporniji ibadet u, ili, ili nešto. Ne, došla je, kaže, iz riječi predanosti i pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Istislam. I od toga dolazi da se ova sva vjera, cijela ova vjera, cijeli ovaj sistem sa kojim je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan, jedino sa njim, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ ko bude želio nešto mimo Islama, neće biti primljeno. Allah ga naziva Islamom, koji direktno asocira na to da u svim našim ibadetima, pokretima, u svakodnevnom životu moramo da budemo predani Allahu i da stalno sebe zapitkujemo da li ono što radimo je sa time Allah zadovoljan ili ne. Nakon što dolaze iskušenja, Ibrahim je položio, pa je dobio stepen Halila, dobio je stepen Allahovog miljenika dobio je stepen poslanstva, dobio je spomen kao što je dobio Allah subhanahu wa ta'ala da mu Allah subhanahu wa ta'ala sačuva spomen do sudnjega dana i tako jest ne može se i ne smije se i nije pravedno spomenuti ustrajnost na pravom putu, požrtvovanost na Allahovem putu, iskren odnos prema Allahu gospodaru svjetova, a da se zaobiđe Ibrahim a.s. To je najveći vid monoteizma prema Allahu subhanahu koji se mogao, mogao e, na ovome svijetu dogoditi. Nakon Belaja, ako insan Ako insan prebrodi te belaje, sačuva svoju vjeru, Allah subhanahu wa ta'ala ga počasti. Mnogi se žale komunicirajući sa ljudima, pričajući kahva. Kažu šta je ovo? Ko nam je ovo namjestio? Jel je Amerika je kriva za ovo sve? Habibi, nijedno iskušenje, ama nijedan treptaj oka se ne može desiti na ovome svijetu bez Allahove dozvole. وَعَسَا أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ A vi možda nešto prezirijete, mrzite, mrsko vam je, negodujete to, a ono je hajr za vas. Pa pogledajte samo jednog čovjeka slabašnog, kad se budi iz sna, na šta liči? Hajde da kažemo se budi iz nesvijesti. Jer ovaj umet je, i svi smo svjedoci toga, stotine, stotinu godina jače bio u nesvijesti. Nije mrtav bio. Uvijek je hajra bilo. Svjedočenjem u hadisu gdje kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam sellem ovom umetu je do qiyam sa'a dokle god Allah subhanahu ta'ala dozvoli da dođe sudnji dan međutim ona gajbuva i nesvijest umeta je bio prisutan nije ga bilo, nije se pitao ni za šta sad se počinje da budi onaj koji je hodao i hodio ili da kažem studirao u islamskom svijetu može da svjedoči buđenju islamskog umeta, buđenju omladine, ne samo u Bosni, svuda, da jednostavno omladina je odlučila, nećemo da idemo za onom tamo, ne civilizacijom, ne želimo za porocima, želimo da živimo u skladu sa islamom. Ulema svakim danom ovaj umet dobije nekog novog alima, mladića koji sa 40 godina kad ga čuješ kako priča, kako iznosi ajete, kako iznosi hadise, to je zlato. To samo ga imat pored sebe, ništa više. Samo živit sa njim. Ne može to sve da prođe. Ako želimo da ovaj umet ustane skroz iz svoje nesvijesti, ne može to prođe bez belaja. Moraju doći belaj. Međutim, šta je na nama sad? Belaj će doći. Ja vam kažem da iskušenja i ono što se može spoznati i shvatiti iz kuransko-sunetskih tekstova jeste da su neminovna. I dolaze i samo mogu donijeti hajer. Mogu dovesti do jedinstva muslimana. Jer kad god je teško, muslimani se ujedine. Kad god ima dunjaluka i fino, muslimani počnu zaviditi, jedni drugima počnu se svađati. I radi, kao što kaže šejh Safet, radi onoga što je dio možda krilceta, jedan mali dio posvađaju se i oskrnave jedan drugom i metak i čast i ne do Allah život. Međutim, belaj, ne. U belaju, čovjek kad je bolestan, kad je u bolnici, sanja o nekom finom jogiju da negdje, ma ne sanja on samo ja, rob, izliječi me, samo da dođem kući, da svojom hanom popijem kahu opet, da ne moram u bolnici onu bez toza onu piti. Kad čovjek u kakvom belaju, kad je u siromaštvu, kaže gospodar samo krov nad glavom i da imam šta da pojedem. I to je došlo u hadisu. Mudro je došlo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem gdje kaže onaj koji je miran u svojoj postavi ima hrane za jedan dan i nema nikakvu mahanu u svom tijelu kao da mu je dao čitav dunjaluk i to ne iz dunjaluka koji god bio u ratu vidjet će da dan samo rata ne može se Dan mira se ne može platiti. Samo da jedan dan ne padaju granate iznad glava. Onaj koji je bio bolestan, Allah ga iskušao sa bolešću ili ima je. Poželio bi samo jedan dan da može da potrči, da bude zdrav. A hrana ko hrana, Allahu robe, neš moći umrijet, Ni ćeš napustiti ovaj svijet sve dok ne pojedeš i ne popiješ sve što ti je propisano. Meni ako Allah propisao kad sam utrobi majke bio, ovu čašu soka. I zapisano da ću nakon nije umrijeti, Allaha mi ne mogu umrijeti, nema teorije. Sve da se sastavi okolo, ne mogu umrijeti nego što je ne popijem. Kako nemoj se plaho Međutim, ljudi na naluku svojstveno ljudima da se mijenjaju, da su kolebljivi, da imaju problema, da su nervozni. U svemu tome mogu da izazvaju da, da jednostavno pogriješe prema drugom čovjeku, da ne budu pravedni, da ga ogibete, da ako ga neko, ako me neko stalo, stao na žulj, da mu se želi da osvijete, što je sve u suprotnosti sa, sa našom lijepom vjerom. Allahu robe, o ti koji želiš da se na, na sjelima ne ugovara, da se na sjelima samo hajr priča, pođi ti od sebe pa ćeš vidjeti da će oni koji su oko tebe se početi mijenjati. I nemoj ponižavati svoj mali gest da na sjelu kažeš ljudi nemojmo više o drugima pričati. Mogu smo mali o sebi, nismo ni savršeni. Pa će na taj način jednog dana u ovoj Bosni nije bilo ove omladine. Neko je radio, neko je progovorio riječ, neko je izašao jednom u čaršiju, pa rekao lijepu riječ nekome. Pa se sakupio jedan, pa dva, pa deset, pa deset. Ova vjera se živi, nije dan i noć. Treba na njoj umrijeti. Nije ovo moda koja se samo isproba i onda se ostavi. Ovo je sistem života gdje nakon smrti tek počinje pravi život. Molim Allaha da bude taj život nama lahak i da ne bude, da ne bude sa, sa obračunom, nego da nam Allah oprosti prije svega toga. Allahu robe, ako želiš da na ovome svijetu zavlada pravda, budi pravedan. Pa makar se radilo o samome tebi, budi pravedan. Onaj koji želi da se Kur'an uči u muslimanskim kućama, neka prvi uzme za mushaf. Onaj koji želi da se ustaje na saba i da džamije budu pune, pa da spomine da kaže, ah, sad je došlo ono vrijeme što su nam rekli, kad vas bude na sabahu ko što vas je na džumi, oslobođete kuc. Otiđi ti prvi na u džamiju, pa će inšala doći onaj koji je iza tebe ostao. kao što smo spomenuli da i najbolja Allahova bića njegovi poslanicu prolazili kroz najveće belaje iskušenja o tome Kur'an kaže أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم Zar mislite da ćete ući u džennet? To jeste da ćete doći do toga da Allah bude sa vama zadovoljan. Da Allah subhanahu wa ta'ala dadne vam pobjedu i ovoga i onoga svijeta, a da vas ne zadesi Belaj, kao što smo rekli na početku, kao što je zadesio Belaj one koji su bili prije vas. I nisu onda razna iskušenja, e, narodi njihovi su ih proganjali, bili su muhađeri, Ovaj narod je u 90. godinama i prije toga koji je u Šamu bio, malo malo će vidjeti da sretni nekoga kaže ti si iz Bosne, pa kaže ima moj komši jedan, zove se Bošnjak. Šta to znači? Jel to Bosna? Pa kad je doselio, kaj njegov pradjedo? Či da nije prvi put se desilo da su bosanci, bošnjaci sa ovih prostora muslimani selili se s na bolja mjesta ili u Tursku ili u, u, u Šam i tako dalje. Tako da su ti belaji neminovni. Čak do, to, do te mjere su dolazili belaji onima koji su umeti, koji su bili prije nas. Hata je kula rasul, dobro brate pažnju na ovo, sve dok nije poslanik, وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا مَتَا نَصْرُ اللَّهِ Kad će više pobjeda, poviće ko? Onaj koji je ubijeđen Allahu u pobjedu. Meta Nasrullah, kad će više? Toliko nas više ugnjetavaju, toliko nam i prave i žele da nas nema na, na ovom dunjaluku. Povikao bi poslanik sa svojim ummetom, kad će više Allah Allahova pomoć? Ela inna Nasrullahi qarib. Allah subhanahu wa ta'ala gleda nas, čuje ovo što govorimo i sva ova dešavanja na nama je da osudimo, da se protiv zla borimo, Međutim, u isto vrijeme da znaš mu'mine, da Allah subhanahu wa ta'ala neće ostaviti ovaj umet da propadne nikada. Budi ubijeđen. I loše misli o Allahu onaj koji sumnja u Allahu pobjedu. Kada će doći, do koga zavisi? Zavisi do nas. Koliko ćemo mi popraviti svoje stanje prema Allahu subhanahu wa ta'ala? I vrlo bitan moment. I ono što želim da naglasim i da akcenat na to da dnem koliko, kada ćemo i na koji način i u kojoj mjeri ćemo popraviti svoje odnose komšijske Među ljudske braćo, e, nije samo Bosna, svuda, svuda je kriza za lijepu riječ. Ovaj narod je poznat po keramu, ne smije se to prešutiti. U ovom narodu, hvala Allahu i dalje, garib se ne može izgubiti. Ako je Ibn Halal, što kažu Arapi, ako je putnik, namjernik, fin čovjek, nikada glada neće ostati. Lijepi manire ovog naroda je osmije koji pruža svakome. I onome koga, koga zna i koga ne zna, ko o tome svjedoči? Nije mi, mi bi se onda hvalili, to bila neka tezkija. Otiđite i prođite islamskim svijetom, svako nas hvali. Hajmo biti dosljedni tog te hvale. Gdje god dođeš pitaš, pitate odakle si, kažeš iz Bosne. Mašal ahsen nas, kao što kaže u Egiptu. Najbolji ljudi. Kaže, vi ste pravi muslimani. Svako od nas treba da sebe zapita je jesmo li na onome na čemu bi i Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Na čemu su bile prve generacije muslimana i jesmo mi ti koji će povesti ovaj narod ka hajru, ka beričetu, ka izlazu. Jer ovaj narod popričajte sa bilo, nema informacije. Kao što nema informacije, tako ne znaju u svojoj vjeri. Čudom se čudit koliko ovaj narod na našim prostorima ne zna osnovne stvari. Da ne kažemo sada medijske informacije, ovo šta što se dešava e, u, islamskom svijetu to su toliko i dajem akcenat na medije toliko se neispravne neprovjerene naštimane informacije se serviraju našem narodu da jednostavno 70-80% informacija im dolazi krivim putem i na kriv način i pozivam ovim eh, ovim putem da se razmišlja i da se vidi sa braćom na polju medija šta da uradimo moramo imati svoje portale da se naš glas čuje i da imamo da imamo e, stav o svemu i u današnjim situacijama i da prenosimo našem narodu ono što je što je ispravno a ne da slobodno da kažem Iran i oni koji su uz njih danas se prave heroji Islama a mi vidimo isto vrijeme da svakodnevno oni su glavni krivci za stotine i prije neki dan hiljadu i više duša nevinih u Šamu da se ubilo sa njihovim raketama i njihovim ljudima iz Hizbullaha. I onda dođeš sa jednim našim bošnjom, popričaš, kažeš, Iran je prava islamska sila. Kako znaš? Pa kaže, tri puta je za, za, za godinu dana zaprijetio Americi. A to je igra Allah ti dao svako dobro. Kako priječenje? Pa to su najveći igrači, ja ti se kreko kunem, dođi, traži od mene kako ćeš i novaca, šta hoćeš traži od mene. Onog dana kada Iran napadne Izrael, napadne Izrael ili Izrael napadne Iran. Nema toga ništa. To je jedno te isto. Hareko Izrael, Hareko Teheran. Tako da oni ne mogu, a naš narod smatra to. I onda kad se pojavi imam koji hvali, svako će ga podržati. Slobodno dođi u džami, onda reci to su neprijatelji Islama kad je to već zadojeno i kad naš narod ima već jedan obim, onaj proporciju vijesti, kroz medije koji sigurno potplaćeni da govori tako, i onda ti možeš da pričaš do sutra, da su to neprijatelji sunneta, da oni ne žele hajru ovome narodu. Mi moramo da e, upozorimo naš narod da ta opcija, opcija šizma, nije došla u jednu državu, da je nakon toga nije nastupio građanski rat nije između njih i ono, onoga, onog naroda koji je unutar, ne. Oni se povuku, naprave građanski rat unutar tog naroda. I oni bi sad jedva dočekali da se mi dignemo protiv institucije, a institucija protiv nas. Oni bi, glavni, oni bi najveći, najviše bi se radovali da se to desi. I oni na tome rade, ali neće uz Allahovu pomoć se toga, to desiti, zato što ima trezveni glava trezveni glava i o tome razmišljaju i, znaju, znaju šta, šta činiti. Dao bi prijedlog braćim muslimanima da budu jedan od trojice i da nađu sebe shodno svojim mogućnostima u ove, jednu od ove tri skupine. Prva skupina je najbolja skupina koja će raditi hajr, koji će biti mu'min, pravi i prihvatiti kitab i sunnet onako kako je došlo i na tom putu pozivati tome istom. To su pravi dostavljači Allahove vjere, pravi mu'mini, oni koji su naslijedili Allahove poslanike. I svako onaj koji ima karizmu za tim, ko može, ko smatra sebe da može lijepom riječu pozvat svoj komšiju na namaz, da se njegova čerka pokrije, da krene pravim putem, da njegov kolega sa posla krene u džamiju zajedno sa njim, da počne od džume, pa od, od pet vakata namaza i tako dalje, da to uradi. I da ne štedi na tome i da se ne stidi svoje vjere. Ako ne može da govori i nije mu Allah dao tu mogućnost i vidi sebe da je probao nekoliko puta da pozove i nije išlo i možda ne zna. Nije se još podučio, možda da se poduči, možda bi znao. Međutim, ne zna da dobrim dijelima i dobročinstvom plijeni srca drugih ljudi. Banalan primjer saobraćaj. Prvenstvo prolaza, ti za volanom, polako ideš kažeš bujrom. Gužva naprijed, već se 15 auta onaj u redu stalo, zato što ovaj ne može da prođe svi furaju naprijed ne daju mu da prođe. Ti staneš, zakočiš, kažeš bujrum. Nikad neće zaboraviti. Prva kahva samo će pričati o tebi. Kaže, ona ja sam ga vidio, tako izgleda. On njima pričaju medije ovako, ali mi čovjek se nasmio i kaže bujrum. Kaže, on nisi takvi sigurno. I počet će da razmišlja. Da ne kaže mu samo posluzi, bujrum. Ima malo stvari u tebe korpa, imaš četvora djece, šta ćeš napunio je. On ima flašu soka u ruci možda jedan kruh, ljep. Bujrum, brate, prije mene na kasu. Izgube se ljudi, jer ta dobročinstva su izlapila. Ima ih, ali nisu u onoj dozi kao i na onome rangu kao što je prije bilo. Malo sad brzina života, dunjaluk. Mediji, ne mogu reći da nisu i, i, i TV i serije i filmovi utjecali negativno kako na našu omladinu, tako i na, na stariju populaciju, da se jednostavno oni manire lijepi bošnjački izgube, izgube koji su direktno uzeti iz manira islama, iz ahlaka Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. To je druga skupina. Znači dobročinstvo, nemoj plaho pričat. Jednu predaju sam čuo na dersu, nisam je provjerio, da je imamu Maliku iz Tajfa došlo pismo jedan od stanovnika Tajfa mu je rekao o imamu proširila se ta i novotarija u Tajfu pa pošalji nam nekoga ili ti dođi da objasniš narodu da to nije od sunneta znači da je ispraviš pa se jedan čovjek iz Međlisa javio i kažu imamu, kaže imamu ja ću otići da to sredim pa mu imam Malik rekao sjedi ti ti nisi ehl za to, nego će ja poslati nekoga drugog mimo tebe. Što je dovoljan išaret i to i da nije ispravna predaja, zdravim razumom je ispravan postupak. Da ako neko nije ehl za nešto, ako nije sposoban da odradi neku stvar, ne treba ga poslati na tu akciju, na, na, tu misiju. Tako je onaj koji može, kojem Allah dao, neka uradi. Onaj ko ne može, neka svojim dijelima svako od nas može lijepim dijelom dobročinstvom da dadne na polju daveta da ispravi lažne informacije o nama i treća skupina ako ne može plaho ni jezikom nit plaho dijelom žustar je ne može plaho da sabura veli kaže meni je sve fino ali ako me neko ako mi nažulj stane na me, ja ne znam gdje sam. Brate moj, dragi, ima jedan ibadet jako je vrijedan kod Allaha, a to je keful eza anin nas. Nemoj zijeti druge. Samo nemoj drugima šer činiti. Ne traži se od tebe da plaho budeš pozitivan, u onome smislu da budeš neki dobročinitelj. Da od tebe kapa, da budeš poput Rih mursal ali nemoj ezijeti druge ljude. Jer ezijećenjem drugih ljudi samim time navlačiš na sebe Allahu srđbu. Do te mjere da je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam, pogledajte ove preciznosti, rekao dvojica, nemojte da dvojica došaptava jedan drugom prisust trećeg. Jer to ezijeti brata muslimana, mu'mina. A Allah prezire, Allah prezire da se zijeti mu'min. Samo do šaptavanjem Šta si uradio? Ništa. Imam ja informaciju za ovog brata. Ne želim da čuje drugi. I hoću da mu prenesem nevezano za njega. Zabrana. A kamoli da se na sjelima gibeti taj brat. Da se mu'min spominje po lošem. Da se laže na njega. Da ono što on uradio od lošega. Da nisam pretjerao. završit ću se. Da ono što on radi u lošeg, da ti pričaš, da prenosiš, jeste njegovo loše djelo. Ako je jedan umin pogriješio prema Allahu, da ti odeš na drugo sjelo i kažeš, ah, jeste vidjeli, kaže onog juče, a jes glumio, kaže da je neki pobožnjak, a ja ga juče ufatio, kaže to i to radi. Jer znate da se za takve koji prenose ovo, smat, da se sprema žestoka patnja na ovome svijetu prije onoga gdje je dokaz? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Inna allazine yuhibbuna an tashi'a al-fahišetu fil allazine amanu lahum azabun alimun fil dunja wal ahira Kaže Allah, oni koji vole, ne samo prenose. Možeš ti da ne, pre, da ne preneseš. Međutim, onaj što prenosi, sjedi pored tebe i govori o mu'minu ono što je o njemu, što je pri njemu. Od lošeg i širi to, a tebi ovamo drago. e, neke vale i ovoga, kaže, provalio, svi misle da je dobar. Samo što voliš, Allah ti prijeti žestokom kaznom na ovome i na onome svijetu. Tako da je ibadet, dobar ibadet i vrijedan kod Allaha, da čovjek ne ti druge ljude. Svi miri od njega. Prođem lijevo, desno, preko ljudi, preko ramena, svi alhamdulillah mirni od mene. To je ibadet, ako se zanijeti ispravno, može se kod Allaha očekivati E, nagrada na sudnjemu danu. Molim Allaha da ovaj skup učini blagoslovljenim, da nam Allah subhanahu wa ta'ala otvori riznice znanja ispravnog, da nam dadne rizku u amelu salih, molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas poživi na imanu i da umremo kao pravi vjernici, molim Allah da pomogne muslimane gdje god se oni našli, da ih pomogne protiv njihovih neprijatelja, olakša im, smiluje se njihovim mrtvima, izliječi njihove ranjenike i da pokrije one koji nemaju čime da se pokriju od hladnoće. Molim Allah subhanahu wa ta'ala se i uvede nas u dženeta. Subhanak Allahum i hamdika, šalman la ilaha